Karel Čapek, Perdita letero. Boženka, diris signoro ministro al sia edzino, prenante egan porzion da salato. Odiau postag mese mi ricevis leteron, tio vin interessos. Mi devas gin presenti al ministerio consilantaro. Se gi mal secretigius, Estus unu politica partio en ega embaraso. Ien rigardu gin, diris signoro ministro palpante unue en la maldextran internan poŝon kai poste en la dextran. Atendu, kien mi tion murmuris signoro ministro palpante de nove en la maldextran internan pochon post qui li demetis forgeton kai komencis rasti amba umane en ciui cetera i pochoi attentem aspettanto trovus cetio che la ministro hava same surprisa nombron da poshoi sur ciui eblai partoi cae corpo flancoi ciel ciu alia normala viro. Che en ili li hava slosiloin, crayonoin, not libroin, vesper giurnaloin, monuioin, officain paperacioin, horogion, dento eh, pinglon, trancilon, combilon, malnova in lettero in postucon, alumeto in malnova in kinobileto in font plumon, kai plura in alia in obiecto in de ciuta vivo. Kai palpante en la poshoi murmuras Kien mi nur donis tion? Mi estas ja frenesulo. Ni attendu same kiel farus ciu alia homa estajo, palpanta en siai proprai poshoi. Sed la ministro et zino ne dedicis multe da attento al citiu agado, sed diris kiel tion farus ciu alia signorino. Mi petas vin, se vi preferi mangius, alie gifridigios. Bone, diris signor ministro, reen metante cian en havon del siai poshoi en la concerna in locoin. Pleis versimile mi gin lasis sur tablo en labor chambro. Tie mi legis la leteron. Imagu al vi, li ec parolis viglege cae prenis pezum da rostagio imagu che iu sendas al mi originalon de letero de... Nur momenton, li diris mal tranquille cae extaris for de la tablo. Mi rigardos nur en la laborchambron. versimile mi lasis tion sur la tablo, cae li estis for. Ciam lin revenis pos dec minutoi, iris post lin signorino Bogena rigardi en la laborciambron. La ministro sidis mese de la ciambro surtere, spezigante folion post folio, actoin cae leteroin ciuin li forsovis de sur la scribotablo. Ciumi igu varmigi la vespermangion por vi? — demandis signorino Bogena iomete severre. Tu vi post momento, diris la ministro distrite, plei versimile mi enciovis tion citie inter la paperoin. Estus malsage se mi gine ne trovus. Se tio ne eblas, esti ie citie do unu ve mangiu consilis la signorino kai kai poste tion sercio tui tui diris la ministro incitite nur kiam mi tion trovos gi estis tia flava coverto nu quia frenesulo mi estas, li murmuris pecigante pluan stokon da paperoi citie ce la tablo mi gin legis, cae ne formo de citie, nur ciam oni vocis min al vespermangio. mangio. Cien gi povus perdigi? Mi sendus la vesper mangion al vicitien, decidis la signorino, cae lasis la ministron tere mese de liai paperoi. Poste ecregis silento, dume extere mugis arboi cae steloi estis falantai. Estis prescau nocto meso, ciam signorino Bogena comencis oscedi cae iris sin garde en rigardi la laborciambron. La ministro sen Iaco tausita cae svitanta staris mese de la chaosa laborciambro. Cie sur terre estis paper amasoi, la meblaro fortirita de la muroi, tapishoi jetmetitai en angulo. Sur la scribo tablo staris la netushita vespermandio. —Mia dio, Edzo, kion vi faras citie? egdiris signorino Bozena. Jesuo Christo, lasu min tranquila! Ec furiosis la ministro. Ču videvas min geni cium quinan minuton? Compreneble tuili consci igis che li maliustumas sin, cae diris pli milde. oni devas traserci sisteme, ču vi comprenas? parton posparteto. Ie citie gi devas esti, char citien en pasis neniu crom me. Nur se mi ne havus tia in damna in paperacioin. Mi helpos alvi, ču vi volas? Proponis compate signorino Bogena. Ne, ne, cion vidis jetus citie. Ne, defendis sin la ministro, mans vingante mese de la nepriscribebla malordo. Nur iru dormi, tuimi! Iela tria matene iris signoro ministro cuscigi pese gemmante. Tio ne estas ebla, li diradis al si, je la quina al la posto tion leteron en flava coverto. Mi legis gin ce la scribo tablo, cia mi laboris cis la oca. Je la oca mi iris vesper mangi, cae proximume post quin minutoi mi curis en la labor chambron cerci. Dum la quin minutoi a neniu povis venie diam el saltis signoro ministro rect piede el la lito, cae curegis en la labor chambron. Mem comprene, fenestroi estis mal sed tio estis en la unua etagio, cae crome ancora u fronte al strato. Tio ne estas ebla, Opiniis mi signoro ministro, che iu penetrus citi intra fenestro, sed matene li decidigis, mi devas tion verifi ancau de tiu ciflanco. Deneuve enlitigis signoro ministro sian dicegan corpon. Ni attendu, li remamoris, foie mi legis en iu libro, che l'etero plei probabble escapas attenton chiam ci cusas recte antau la oculoi. Tondro al tio! Chiar tuimi ne havis la ideon? Denove li curis en la labor chambron por rigardi, cio giuste cusas antau la oculoi. Cai li vidis paperamasoin, el tirita in grande in grandegan kai sen esperan mal ordon post sia serciado sacrante kai gemonte la ministro revenis en sia liton nedormonte. dormonte